Radījumā arī Latvija ēterā. Raidījums kafijas pauze. Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji šeit es priesteris Jānis un šajā kafijas pauzē esmu kopā ar jums. Jā, šajā reizē uh, tāds brīvais mikrofons, kurā jūs varat uh, zvanīt, rakstīt, uzdot jautājumus un varbūt tās padalīties arī par uh, savu pieredzi rādījumu arī Latviju. E, gribas tā teikt, uh, šajā kafijas pauzē uh, nospriedu, ka varbūt tās arī dažreiz jādod ir atelpu no viesiem šajās kafijas pauzēs, arī lai būtu iespēja tad arī varbūt tās uzvanīt un pajautāt kaut ko vai uh, iespējams arī um, uzrakstīt īziņu un pajautāt kaut ko vai kaut vienkārši arī pateikt, un, un tas ir šīs kafijas pauzes mērķis šajā dienā. Atgādināšu telefonu numurus, pa kuriem tad jūs varat arī sakontaktēt ar mani, lai uh, noskaidrot sev interesējušos jautājumus un, un protams, uzdotu uh, arī vai pateiktu uh, un padalītos ar tām lietām, kas jums šķiet ir svarīgas, lai es vai uh, visi rādījumi, arī Latvija, gribas teikt tā, ģimene, saime, arī zinātu un varbūt tās aizdomātos. Telefona numuri īziņām 266 77 272, bet zvaniem 679 691 31. Nu jā, tā kā es saku, nesmu pieteicis nekādu tēmu, gribu, lai jūs tad esat tie, kas arī nosakat šīs dienas tēmu vai tēmas, par kurām tad arī gribat aprunāties vai uzzināt kaut ko vairāk, un tādēļ arī gaidu jūsu īziņas vai jūsu telefonu zvanus, un kamēr gaidu, es tā pie sevis padomāju, ne, par, par vairākām lietām, es, protams, esmu padomājis šajā rītā, bet uh, man... Uh, viena tēma, par, par kuru varbūt tās mēs mazāk runājām, un tā jau bija gan vakardienas, gribas pat teikt, tēma, bet kas man šķiet ir tā vērta, lai ieminētos arī šodien, ja iespējams, ka jūs arī pamanījāt. Uh, ziņās tika informēts un, un svinēta uh, starptautiskā laimes diena. Jā, ir tāda diena izrādes, ir tāda diena, un tā tika svinēta vakar 20. Eh, martā. Bet eh, kāpēc es šo aspektu paceļu, es tā domāju, es tagad nezinu, vai, vai par to vakar mēs šeit radio runājām, un varbūt tās tā izklaus jau kā novecojusi ziņa, ņemot vērā to, kad eh, vakar daudz par tiem runāja, bet man, man interesē, jā, interesanti, kā tad ir, vai, vai jūs esat laimīgi un kas ir vajadzīgs, lai jūs būtu laimīgi? Varbūt tās tādu jautājumu varētu uzdot, ja gadījumā nav citas tēmas, par ko vēlaties e, e, runāt un, un apspriest, tad varbūt tās varat atbildēt arī uz šādu jautājumu. Es zinu, ka tas ļoti, ļoti skaļš e, jautājums un uz jautājums, uz kuru varbūt tās nebūtu ne viennozīmīgi mēs varam atbildēt, bet ja tādu jautājumu jums uzdotu, Kāda būtu jūsu atbilde? Un tai pašā laikā, protams, ne, neatstāšu tikai ar šādu uh, lielu skaļu jautājumu uh, un, un nemēģināšu um, izspiest no jums šo atbildi, <laughs> mani, bet, uh, bet, uh, protams, uh, ja es uzdodu šādu jautājumu, tad arī man pašam jābūt spējīgam atbildēt uz šādu jautājumu un uh, Uh, man atbildi būtu laikam, kad jā, esmu laimīgs. Uh, protams, ko nozīmē būt laimīgam? Uh, Dažu brīdi man šķiet, varbūt tās ir vērts runāt uh, un nodēvēt šo, uh, ko mēs saucam par laimi citādā terminā. Uh, un es bieži vien runāju par jēgu, jēgu pilnu dzīvi, uh, jo, kad saka laimīgs, tad tāda sajūta, kad tiklīdz tu kaut ko sasniedz, tā tev tas izslīd no rokām un atkal ir jāmeklē un atkal jāskrien kaut kur tālāk. Uh, Eh, bet, eh, ja runā par jēgpilnu eh, dzīvi, tad šķiet tas ir kaut kas, pat ja arī ne arī labāk, skaidrāk definēts, tomēr, ehm, tomēr šķiet sajūta vismaz ir, ka tas ir kaut kas nedaudz, nedaudz konkrētāks. Bet mums ir zvans, lūdzu. Halo. Labadiena, slavēts Kristus. Halo. Tā. Slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos. Laikam esam pirmā zvanītāja šodien. Tieši tā. Bet um, jautājums ļoti jauks. Es tiešām esmu laimīga um, <laughs> tādās ļoti lielās lietās, ne bagātībā, ne, ne kaut kā citādi, bet man ir ļoti jauka ģimene liela. Es esmu septiņi mazbērni. Manai mammītei joprojām ir laba veselība, viņai 92 gadi. Uh, Arī Lūk, mums visiem, visiem esam veseli. Paldies. Cerams, ka arī man būs gēni tādi paši labi. <laughs> Esmu pensijā jau kādu vairāk kā pusgadu. Un tiešām esmu laimīgs cilvēks, jo kā jau teicu, visi veseli. Uh, eh, nav, nu, nav runa par kaut kādu ārprātīgu pārticību. Arī tiesa ir šēlīgs pret manu ģimeni. Bet ir, vajadzī, bet ir jau e, vajadzīgs arī e, tai laimē kaut kāds e, minimums, lai, lai tā protams. nav tikai izdzīvošana, cīņa par izdzīvošanu. Nē, nē, protams, nē, nav cīņa par izdzīvošanu, bet uh, nevajag pārmērības, nevajag uh, kaut kādas tādas lietas, kas ir, kas ir pārmēru. Forši. Tas ir viss, ko gribēju ar jums padalīties. Un <laughs> Paldies! Jūtu Dievu katru dienu, un otrs, ko gribēju teikt, ka <laughs> Daudz tagad staigā arī šobrīd esmu savā <laughs> iešanas maratonā no rīta. Un, un paldies Dievam, katru dienu klausos radio Marija, gan visas lūkšanas, ko paspēju savā austiņā dzirdēt, gan arī, gan arī katehēzi un visas citas jaukas lietas, ko radio Marija dara katru dienu. Es novēlu arī jums laimi, veselību, lai pietiek naudiņas samaksāt par, par to, ka jūs esat un, un sniedzat cilvēkiem arī iespēju klausīties Dievu vārdu katru dienu. Paldies jums, Mīš! Paldi... Lai jums Dievs svētī! <laughs> Paldies jums! Tik daudz un, un tik skaistas un vērtīgas lietas eh, tika pateikts. Paldies jums tiešām no sirds. Paldies, paldies, jauku dienu jums. Jums arī. Paldies. Uh, eh, nu jā, tā ir laime. Uh, Eh, ģimenē, laime eh, tas, kad ir veselība, kad ir eh, arī ilgāks mūžs un, un ka var iet pastaigās un klausīties rādījumu arī. <laughs> Paldies, tiešām vērtīgi. Vēl viens zvanis, lūdzu. Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos. Es arī esmu ļoti laimīga. Laimīgs cilvēks var tikai būt tad, ja viņš ir ar Dievu ar Dievu. Un tā kā bazāta diediņam ir mani iemācījuši Dievu lūgties, un es to arī izjūtu, kad katrā badā solītī, katrā badā domā mani vada Dievs. Un paldies Dievam, man arī ir septiņi mazbērni. Es e, septiņi bērni un septiņi mazbērni, un es esmu laimīga, un Viņa ar paldies Dievam zina, ka Dievs debesīs ir nu, retāk uzpazīts aptāk, jo viņam darbiņš, darbiņš, bet viņš to, to viņa zina, ka ir, un es esmu laimīga, un es ar savu vīru arī esmu laimīga nodzīvojusi 56 gadus. Paldies Dievam! Un vēl es turos, bet mans mīļais vīriņš jau ir debesīs, bet, nu, man vēl būs, būs, būs tikko, tikko būs 80, un paldies Dievam, un mēs tādi ar brālīti dvīmīši esam, un abi vēl turamies, un paldies Dievam, dzīvojam un esam laimīgi, <laughs> ka Dievs debesīs vada mums un sargā un apgaismo. Eh, baigi labi. Tātad ģimene ir tā, kas patiesībā dod to laimi, ja pareizi saprat, ja? Un Dievs. Jā un Dievs. Jā. Un kur dzīvo šis laimīgais cilvēks tagad? <laughs> laimīgais cilvēks bija dzimtenē, palvi, bet tagad esmu salastilī. Ā, nu skaidrs. Nu, ļoti jā. jauki, ļoti jauki. Jā, tad... jā, lai jūs laimīgi Marija radio plaukst un plaukst. Sirsnīgs un, lai paldies. visi cilvēciņi saprot, ka visur maksā visu naudiņu. Un Marijai radīja ļoti ir vajadzīga naudiņa, jo visur, kur grozās, <laughs> visur naudiņa. Visur jau tas ir, bet ja grib, lai mēs varam dzirdēt Mariju radīju, tad to vajag atlicināt. Sirsnīgs paldies arī par tādu lietu. Pat ja arī mēs mācām, ka laime ne, nav naudā, tomēr bez tās arī nevaram iztikt. Bet, bet es tā domāju, er, ceru vismaz, mēs rādījām arī Latviju saucam arī par tādu ģimeni. Ceru, ka arī e, ar šo atbalstu rādījām arī Latviju mēs veidojam šo garīgo ģimeni un varam būt tādi vienoti un varbūt tās kaut nedaudz laimīgāki kādā dienā. <laughs> Paldies! Ar Dievu! Ar Dievu! Nu, ļoti jauki dzirdēt, e, dzirdēt ar šādas lietas. Vēl viens, ne, e, zvaniņš. Uh, nesagaidīju zvanu, bet droši, ja jūs zvanat un dzirdat, kad eh, jau kāds zvans ir priekšā, nenolieciet klausuli, gaidiet, un es obligāti, obligāti atbildēšu uz jūsu uh, telefonu zvanu. Sirsnīgs paldies šīm divām zvanītājām un, un par to, ka tā padalījās, un man, man šķiet tas tā ļoti e, uzrunājoši un ļoti skaisti, un es domāju, ka daudz ir piekritīs, kad laime ir arī, nevis arī, bet laime ir ģimenei, un varbūt tās piekritīs arī, ka laime ir arī dievā. Bet uh, mums vēl viens zvans. Lūdzu! Halo! Slavēts Kristus! Nu jā, mēs gaidām, gaidām, gaidām, gaidām. E, e, zvanītāji pagaidām nevar mūs eh, tik cauri, eh, droši runājot. Halo. Lūdzu, lūdzu. Lai būs slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos. Nu, paldies, sirsnīgs paldies, ka jūs tādi esat. Paldies Dieviņam, ka, ka varam vēl ar maksājumiem tikt cauri un varam uzturēt visu. Un, un klausamies, es esmu ļoti laimīga un pateicīga savai arī. Man tāda izdevība bija 20 dienas nodzīvot Ievagavā. Un katru rītu, katru rītu varēja iet uz katedrāli un pateikties un lūgties par visiem un, un viss. Un, <clears throat> ka veselība, ka vēl izturēja, ka to varēja visu. Un tagad es atgriezusies savā mājiņā, ka meža malā dzīvoju atkal. Nu, bet domāju, ka rītā dēls aizvedīs mani uz Dobeles baznīcu arī. Un paldies, ka viņi tādi man ir. Un, un es esmu laimīga un priecīga par visu, par visu. Un, un sevišķi radio Marijā par visiem, par visiem ziedotājiem, lai Dieviņš aizmaksā visiem, lai veselība, veselība, jo tiešām, kā iepriekšē teica, naudiņu, naudiņu vajag, bez naudiņas nekas nav. <laughs> nu, Zinosies, nekas. Jā. Paldies. Prieks, prieks saņemt zvanu ar no Valentīnas kundzes. <laughs> Paldies. Jā, jā. Nu, un paldies, atkal. bet man mm, tik viens atkal tāds bija sarūktinājums, ka slikti, Jelgava varēja šoreiz slikti dzirdēt radio Mariju. Reizēm varēja, reizēm nevarēja, bet, nu, prieks atkal, ka varēja uz katedrāli aiziet no rīta atkal nu, palūkties. Nu, nu jā, diemžēl pagaidām, no, nu, pagaidām Jelgavā mums nav uh, frekvences, līdz ar to par radio būs grūti uztvert. Bet dobelē man ļoti, ļoti tik skaidri runā viss, nu, nu tiešām patība Dieviņam, ka šitā nu, ļoti, ļoti labi var dzirdēt. Skaisti, skaisti tādā gadījumā. Paldies, paldies par zvanu. Lai visiem veselība un Dievu svētība, lai ar Dievu. Ar Dieviņu arī e, dieva svētību un veselību e, zinu, pazīstam mēs visi radio ģimenē, <laughs> man šķiet jau Valentīns kundze no Dobeles, veselību un laba vēlējumi e, arī šodien, kad pūkstens sešos lūksimies svēto misi par visiem atbalstītājiem, lūksimies arī par Valentīnu un, un ikvienu, kuram ir vajadzīgas lūkšanas, lai tiešām kungs nāk un bagātīgi svētī un vienmēr ir kopā un vienmēr svētī un vienmēr pavada un, un atbalsta visās vajadzībās, arī slimībās un grūtībās. Bet, eh, jā, jautājumu uzdevu par, eh, par laimi un paldies par zvaniem, eh, daži zvani, paldies par to un padalījāties, un man šķiet, jā, ir kopīgas lietas, kā es teicu, ģimene ir viena no tām, Dievs ir vēl viena lieta, kas izceļas no šīm uh, no šiem zvaniņiem, kurus saņēmām, droši vien ir vēl daudz citas lietas, bet arī parādījās naudas lietas kā būtiska, būtisks aspekts. Jā, nu, mēs sakam laimi, nauda nedod laimi, bet pilnīgi noteikti nauda arī ir vajadzīga zināmu uh, vajadzību eh, teik, apmierināšanai, eh, eh, izdevumu sekšanai, lai, mm, kā es teicu jau pirmajā sarunā, lai tā nebūtu vienkārši cīņa par izdzīvošanu, jo tas var sagandēt laimi, var sagandēt um, to mūsu ikdienas dzīvi un to padarīt daudz grūtāku, kā tam vajadzētu būt. Tādēļ, protams, es domāju, mūsu mm, sabiedrības uh, centieniem ir jābūt vērstiem uz to, lai mēs mazinātu postu, kas izriet no nabadzības, no, no um, atkarībām, no visādām šitādām lietām, kas um, ļoti, ļoti ietekmē, protams, ikvienu uh, sabiedrībā, ne tikai to, kurš ir nonācis postā, bet uh, visu kopējo sabiedrības tādu, ja var teikt, eh, eh, veselību, veselīgumu, normalitāti, nezinu, vai tas kaut ko izsaka, bet eh, katrā ziņā man tā šķiet. Un paldies, protams, rādījom arī Latvijā arī. Es domāju, mēs jūtamies laimīgi, un laimīgi jūtamies gan tad, kad saņemam tādus labus vārdus no jums, radio klausītāji, gan arī tad, kad, protams, saņemam arī ziedojumus no jums, jo pateicoties jūsu ziedojumiem, mēs varam arī darboties un strādāt. Un un man tā šķiet šobrīd arī pat nedaudz, nedaudz attīstīties, nu tādā ziņā, kad atjaunot eh, novecojošo tehniku pavisam drīz jūs jau redzēsiet vēl kādus uh, atjauninājumus, ceru, kad līdz ar tiem nāks arī skaņas uzlabojumi jums, rādījuma arī klausītāji, jo tas tiek darīts ar mērķi, lai tiešām jūs mūs dzirdētu un labi, kvalitatīvi jūs mūs varētu dzirdēt, Un, un par to jau pēc maza brīža, par to eh, pēc kāda brīža gan eh, stāstīsim, gan arī, protams, redzēsiet sociālos tīklos ar fotografijām un tā tālāk. Var tikai atklāt, ka jā, mums ir pienācis jauns sūtījums, ko Jēkabs mūsu tehniķis tagad uzstāda, un tie ir jauni mikrofoni viesu studijā. Tā kā paldies jums! Uh, Eh, ka jūs to padarījāt iespējamu eh, nonākt līdz tam, ka mēs varam arī šādu lietu atjaunot. Protams, daudzas lietas ir vajadzīgas, bet galvenais, kad mums pietiek naudas, lai mēs varētu nosekt visus ikmēneša maksājumus. Ar šajā marta mēnesī eh, mums ir jānosedz diezgan liela, liela izdevuma, un pateicoties jums tas ir iespējams, tādēļ paldies, kā atbalstījāt, un lūdzu neaizmirstiet, ja jums ir iespēja to darīt arī šajā mēnesī, ja to vien vēl neesat paspējuši darīt. Paldies, paldies, paldies! Būsim kopā laimīgi, bet tagad aizējam mazā muzikālā pauzītē. way you parādījumu arī Latvijā ēterā raidījums kafijas pauze, kas ir iespējams pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien, rādumi arī klausītāji, šeit es priesteris Jaunis un šajā kafijas pauzē esmu kopā ar jums, ehm, dodot jums iespēju uzdot jautājumus vai padalīties par kādām jums aktuālām tēmām. Ja vēlaties uzzināt kaut ko par radio, nu, cik es varēšu, tik es arī mēģināšu atbildēt, bet eh, arī jebkuru citu tēmu, protams, varam apspriest un, un pārunāt, ja ir kādi jautājumi, tā kā droši zvaniet vai rakstiet telefonu īziņas, eh, telefonu eh, numuri īziņām ir 266 77 272 pēc zvaniem 679, 691, 31. Vēl viens zvans, lūdzu. Labs Man ir tā. Aha, jā. Klausāmies, klausāmies. Man... Ļoti slikti, ļoti slikti dzirdam ar pārāvumiem. À. Es gribētu ierosināt, zinu, taisīt divreiz mēnesī, sākumā un beigās. <laughs> Skaidrs, Zip, par zip marietonu, jā. Nu, labs ierosinājums, skatīsimies, redzēsim, jā, paldies, paldies. Varbūt kādam atkal auganāk, atkal mēneša beigās, atkal, un, un varbūt, ka tiek vairāk, tiekam pie naudiņas. <laughs> sirsnīgs, paldies, sirsnīgs, paldies. Paldies, lai labi veicās, atkal. Paldies. <laughs> Jā, nu jā, tas ir tāds uh, labs ieteikums. Protams, jāatzīst, esam jau arī par to aizdomājušies, kad uh, skatīsimies, ja uh, mums um, plāns ir tā pirmajā mēneša pusē uztaisīt zimmarietonu un, un ja uz beigām redzam, kad ir švaki un kad uh, ir tomēr jālūdz tā palīdzība, uh, tad, eh, tad mēs to arī, protams, eh, darīsim, vai tas būs zibmarietonā, vai, vai, vai varbūt tās īziņu, tas ir džinglu eh, formātā, vai, vai runājot tā kā šodien es šeit kafijas pauzē, lai gan nebija domās runāt tik daudz par naudu, bet vairāk par laimi, bet, kā jūs sakat, bez naudas <laughs> nekur, tādēļ arī labi nokomunicēt to, ka, protams, pateicoties jums, mēs varam arī darboties. Paldies jums par to, un ja varat atbalstat, vēl viens vans, lūdzu! Lai to slavētu Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos. Šeit Gīnsla būtnieka novada. Jā. Ā, nu, jā, runā, uh, iepriekšējā runātāja pievienojos, un uz 1. aprīļa vai aprīļa sākumā piedāvāja tādu džinglu, ka jūs zināt, bija tāds Lutera laikā sludinātās Georgs Cecils. Jā. Johans Cecils. Jā. Nu, tas, kas teica, ka nepēc divas nedēļas un Luters degs sāktā mans nu, mīļākais sludinātājs. Viņa vēl bija viens pilsēta, Latvijas valda nu, indulgentiem, pārdevot, sakot, tirgo indulgents. Viņš skaitīja pantiņu, tik līdz nauda noskanēs man ar tīvī grēcinieka dvēseli, no nu, šķīcītavas dosies uz paradīzi, apmēram tādā stilā. Nu, jūs varētu nedaudz pamainīt to un teikt, tik līdz naudiņu, naudiņu ieritēs radio Marija kontā, Attiecīgā dvēselīte jūs lūkšana ceļos taisni pie Dieva, apmēram tādā stilā. Un nu, tas ir kaut kas aprīļa sākuma, jūs sapratāt? <laughs> jā, jā, jā, saprat, saprat. Nu, Bet man ir lieta tāda, nu, vēl, nu, kāpēc es gribēju zvanīt? Bet, eh, nu, priestieris Mitīs, tāds interesants tēvs un asas pasniedz, jā, ja? nu, tu par eh, lūkšanām mēlēs, bija pēdējā, jā, jūs jā, ziniet. Jā, jā. A, viņam jā. bija arī par eksorcistu, bet eksotismu. Nu, bet, nu, redziet, viņš īsi, īsi izstāsta tā sakot tos pamatus abicīti un čiks viss nos, nu, bet, teiksim, man ir, piemēram, viņam jautājums, teiksim, varbūt jūs varat atbildēt. Nu, Holivudas industrija, jūs zināt, par eksotismu tur ir vesela plējāda filmu, ja? Vesela jā, industrija. Jā, jā, jā, jā, un cik daudz, cik, tu, cik tam var ticēt, nu, piemēram, pāvis eksotists ar veselu krovu galvenajā lomā, ja? Tur, nu? Jā. jā. Vai, uh, Emīlijas Raulas seši dēmoni. Ja? Nu, ir kā uz, uz patiesiem pamatiem tur ir teikt, ka viņi ir aktīvi, bet cik tur ir patiesība tajā filmā, jo es teiksim par to Emīliju Raulas un par to Amorta Gabriela Amorta gadījumu briesmīgo to Spānijā, es jau neko, mēs neko nezinām. Ja? Vat to es gribētu paprasīt, ja viņš ir tik, nu, zinošs. Bet nu, viņš tā nolasotē, nopietnē, amano ah, tikai vienā, var sakot, lekcija, tad es būšu brīvs un tāds, nu, var sakot, nu. Saprat, nu, labi, saprat. jā, bet, nu. Jā, nē, tas ir ļoti labs jautājums. Es domāju, nu, ka tas ir eh, jautājums, kas varētu nodarbināt daudz cilvēks. Arī mani tai skaitā, starp citu, savulaik nodarbināja. Paldies par zvanu, es mēģināšu kaut kā nokomentēt un eh, nedomāju, ka es atbildēšu arī šo jautājumu, jo nu, man nav nekādas pieredzes šajā, <laughs> šajā, šajā jomā un, un eh, cik es esmu runājies ar, ar kādu no eksorcistiem šeit Latvijā, nu, tādus stāstus, kā filmās rāda parasti, uh, parasti gan uh, viņus uh, tādus nezīmē. Bet... Man nu, redziet, es pats esmu apsēstību piedzīvojis, atvainojiet, ja? jā? Nu, jā. Es zinu, par ko runājas, un nevienu reizi vien, un diemžēl ļoti lielā mērā es pats biju pie tā vainīgs. Nu, to es tagad, eh, es vienreiz pieminēju tev, tas ir cits pilnīgi stāsts un jautājums, bet, nu, es zinu to, un es zinu, tie vienkārši, kas domā, ka... Ar, Un, redziet, tu tā lieta, vairāki priesteri, kas tādu grib to darīt, ja viņi vienkārši šo filmu iespēdā liekas, nu, es tūlīt aiziešu, kas būtu krucifiksa jau, to visu ļaunie gari beigs no manis, ja? Jā. Bet, nu, tā nav. Es esmu pats tāds, ka zosāta, kad as, augsti svieda naktī, kad tu esi gatavs sienas skrāpēt, ja? Nu, tas ir, nu, es to, nu, Bet jā, ir viena laba filma, kas, starp citu, ko Krievi uzņēmis tieši par to, kas notiek, kad cilvēki sastapās bez dieva aizsardzības ar jauniem spēkiem ir filma Veģma vai Ragana, uh, uh, tā te Gogoļa remiks otrā filma. Jā, Bez jā. gadiem 15 uzņēma. Nu, par tām trijām naktīm, kas tur ir. Nu, tur ir ļoti labi parādīts, kas notiek un kā, kad tev liekas, ja, kas notiek, ka tu reāli sastopies ar to ļauno garu. Nu, jā. iesaku, iesaku ir noskatīties un nevis citas Hollywoodas filmas. Nu, skaidrs. Uh, Paldies! Tā, ah, labi. Paldies! paldies eh, tiešām šitas ir, šitas ir jautājums, ka es domāju, ka daudzus varētu arī nodarbināt. Es saku, es īsti nevarēšu nokomentēt tikai tādēļ, ka eh, tā nav tēma, kuru es pazītu un, un kuru es kaut kā būtu pieredzējis. Paldies Dievam, man nav bijusi saskara pašam vai, vai ar cilvēkiem, kuri, kuriem varbūt tās tāda uh, problēma ir, eh, ir parādījusies. Es eh, esmu ik pa brītiņam kaut ko dzirdējis, bet eh, nu, pašam nav bijusi. Līdz ar to es arī nevarēšu nedz no pieredzes, nedz īsti arī no tādas zināšanas pārzinā, šīs tēmas pārzināšanas nokomunicēt. Bet laba doma es varbūt varētu pamēģināt dabūt kādu ar uh, eksorcistu, ar kuru varētu aprunāties tad par šādām tēmām, kādā, uh, nezinu, kafijas pauzē vai kā uzaicināt. Nesolu gan, kad tas varētu notikt, bet uh, es pilnīgi noteikti piefiksēšu. <clears throat> nu, jā, uh, uh, Vai atbilst tā kā filmās, nu viens, manuprāt, ja ņem vērā filmas parasti uh, nedaudz, pat ja tās ir vēsturiskas filmas, arī uh, arī tomēr um, izpušķo, lai to padarītu cik iespējams um, um, nu, pievilcīgāku un uh, interesantāku un, protams, lai uh, arī varētu um, atbilstoši peļņu um, gūt uz tā rēķina. Līdz ar to tas jaņem ir vērā, kad, um, kad, um, kad skatāmies arī šādas filmas, jebkuru, jebkuru filmu, ne tikai par eksorcistiem uh, bija Da Vinci kods, uh, tur arī <laughs> uzbūr visa, vis visādas ainas un, un, uh, un baznīca, domāju, kopumā filmās uh, ir, ir kā tāda mistiski e, dīvaina organizācija e, e, attēlota, nu, kur, ja tu esi kadols, tu varētu pat neatpazīt, par ko īsti tā runa ir dažbrīd. Nu, varbūt tās pārspīlē, bet nu, katrā ziņā ņemam vērā, kad ar labu devu kritikas jāpieiet šīm filmām, manuprāt, būtu. Uh, esmu runājies e, savulaik, e, varbūt tās pat zināms bija tāds priesteris Gatis e, bezdelīga, labs radio arī draugs Saldū, diemžēl aizgāja pāragri mūžībā, bet viņš, cik es sapratu, nodarbojās, viņam bija uzticēts arī tāds eksorcisma nu, pienākums kad, eh, kad viņš lūdzās par cilvēkiem. Un pat ja viņš teica, ka ir bijuši gadījumi, kad eh, tā drusku bailīgāk pašam paliekt, eh, viņš nestāstīja neko par Eh, to, ka tur lido virs, virs gultām un ka tur, eh, nezinu, ne, necilvēcīgi kaut, kā, eh, kaut ko tur dara un tā tālāk, bet tas, kad ir cilvēkiem problēmas un kuras nav izskaidrojams un, un kur meklē palīdzību ar pie eksorcismu, tāda lieta gan notiek, un, un to mēs nevaram noliek, kad ļaunā tāda e, eksistence vai klātbūtne pasaulē, kurš mēģina ietekmēt, ietekmēt mūs, notiek, vai ne, un dažādos formātos, ne tikai ar karu Ukrainā, vai Izrēlā un Palestīnā vai kur citās pasaules vietās, kur notiek kari, bet arī tādā ļoti garīgā veidā ietekmē mūs. Tā kā eksorcisms ir, ir ļoti nopietna lieta, baznīca to šos cilvēkus īpaši nozīmē un, un, un sūt šajā misijā, un viņi pilda to. Bet par to, cik akurāti filmās attēlo, par to uzzināsim tad, kad būs saruna ar kādu no eksorcistiem, bet mums ir zvans. Nē, te, te nav vairs zvans. Uh, ne, tomēr mums ir zvans. Lūdzu, lūdzu. Lūdzu, runājiet. Nē, laikam nebūšu. Eh, Lai slavētu ah, Jēzus Kristus. Ah, mūžīgi mūžos. Nu, jūs tagad runājat par laimi, jā? Ja? Es uzdevu jautājumu, jā, par laimi. Esat laimīga? Eh, man lielākā laime ir būt laimīgam un redzēt cilvēku, eh, kas ir laimīgi. Ir, ja? Un eh, sastāvdaļs. Mm. Tā ir lieliska atbilde. Man, <laughs> man gribas teikt. Un, un, un man liela laime ir arī kaut kur nokļūt uz svēto misiju Eukaristī, kas ir kristīgās dzīves centrs. Arī, arī, es domāju, jūs tā kā bezmaz vai no kaķisma lasat tagad pareizās atbildes. Ko? Nē, es nelasu, tas man ir ielikts. nē, nē, tas, tas, tas bija joks. jā, es sapratu, jā, es nelasu. Es citreiz paskatos, ko no, nosauc tos punkts jūs, kā tur ir rakstīts tieši, vai kat, Vatikāna koncilu grāmata, vai tā katekisma bieža uh, eh, ar kaut ko jānodarbojas, ir, lai būtu laimīgs. Nu, jā. Un uzzināt kaut ko. Tieši tā. <laughs> Nevar vienkārši gaidīt. <laughs> Tieši tā, tieši tā. mūžu, mūžu nogal. Un tam man ir liels prieks satikt eh, priesters, kas cilvēkos redz Dievu. Nu, eh, tas, ir, eh, tas ir uzdevums un misija. Ne tikai priesteriem, ikvienam saskatīt otrā. Es, es, grib, es gribēju sākt ar priesteriem tieši. Un tāds priesteris spēja stiprināt draudz. Jā, tas gan tiesa. Un, un, un Bībeles patiesība viņš spēja pasniegt tāds. Jā. Kas saskan viņam, viss saskan, kas saskan, ka domā, ka e, tepat, e, nu, jēs ir ar mums gāra veida, ja, bet kad, kad pats jēs ir uzcēlis un sludin to. Jo, kad aizbrauc uz Francisku baznīcu, tur tās, tas attēls ir tāds. Un tur patiešām tā jūt to patiesību, ja, kad e, Mm. Nu, ja. kā, kā gribas skriet un lidot kaut ko nevar. nu, jā. Neatļauju veselis tā lidot, kā. Bet, bet gars toties, gars lido. Bet, Gārs <laughs> lidojums pastāv visam garam. <laughs> nu, tas ir jauki. <laughs> kā, var uz, kā var uzspēt uz autobusu, atbraukt atpakaļ. nu, ļoti jauki. nu, jauki die, jauki diena. Paldies un, jums tāpatās. Un gavēnis, lai turpinājas un šī te nedēļa, kas sāksies, jā? Ja? Jā, būs lai lielā ir, nedēļa. Dievu patiesības pilnu visiem sludinātājiem. Paldies jums tāpatās. Lai cilvēki būtu laimīgi. Lai cilvēki laimīgi, tiešām. Paldies. No, no, no, no garīgās puses. Tieši tā. Paldies, sirsnīgs paldies par zvanu, jā, lai visi būtu laimīgi un, un, un baigi labi dzirdēt, kad patīk redzēt laimīgus cilvēkus, jo dažbrīd varbūt tās rodas priekšstats, kad nē, ja kādam ir labi, tad man nevar būt labi, jo citam ir labi, man <laughs> ne, man es, eh, ja, nu tāda, es nezinu, vai jums tādai uh, teicieni vai tādas pieredzes ir bijušas, vai, vai, vai vismaz joku formā uh, pasniegts. Man ir kad, um, laimīgs tikai tad, kad redzu, kad otrs nedaudz cieš. Uh, pretējā gadījumā nē, jūtos pilnīgi nelaimīgs. Tā kā ļoti labi dzirdēt ir, ka nē, patiesībā redzēt smaidīgus, laimīgus, apmierinātus uh, cilvēkus, uh, piepildītus uh, cilvēkus, tas tiešām ir sagādā laimi, tas tiešām sagādā prieku. Paldies, paldies par tādu dalīšanos. Ar par to, ka jā, baznīcai arī ir e, noteikta loma, lai varētu tad arī šo laimi dzīvot un izdzīvot. Bet kāda īziņa raksta tā, lasu. Ja personīgā laime būtu, bet kā var būt egoistiski laimīgs šodien, tepat netālu katru dienu mirst cilvēki, bērni – Pasaules, pasaule klusē un mēs neko daudz nevaram darīt. Vienīgi lūgties. Paldies vēlikiem, tas ir Radio Marija um, komandas um, diviem darbiniekiem, kuri ir arī uh, precēti, uh, kas aicina uz lūkšanu nakti un citām aktivitātēm. Šajā aspektā varam būt laimīgi. Tiešām paldies par īziņu un, un tādu uh, iedrošinājumu turpināt ar šo eh, lūkšanu nakts vai lūkšanu uh, eh, nu, jā, uh, laiku par Latviju, tieši uh, ko Māris Veliks un Olga Veliki uh, ierosinājuši, un kas man šķiet izklausas aiziet aizvien uh, vairāk uh, kā teikt, tautās, un tiešām mēs varam lūgties, mums ir jālūdz par Latviju, un jālūdz arī, lai, lai vēlēkiem arī šī iniciatīva turpinās, un lai viņi um, nu, teik, gan paši uh, eh, spēja iedvesmoties, lūgties un, un iedvesmot vēl daudz citus arī lūgt par Latviju un par Latvijas tādu, um, nu, man pat gribētos teikt augšām celšanos tuvojoties lieldienām, vai ne? Bet ne tikai Latvijas, mums ir jālūdz arī par visām citiem, kuriem, kuriem vēl varbūt tās ir daudz, kas jādara, lai varētu kaut nedaudz sajusties laimīgi, vai tas būtu Ukraina, uh, Palestīna, citviet pasaulē, kur notiek Haiti, šobrīd arī uh, civil karš, es saprotu, ir izcēlies un daudz, kas, daudz kur citur, daudz kur citur, lai būtu laimīgi. No nu tālūk, bet izskatās, ka mūsu laiks ir ar to arī beidzies. Paldies jums, rādījumā arī klausītāji, kad bijāt kopā. Uh, tiksimies pulkstenis vienos uz priesteru viedokļu, ar priesteru Ilmāru aprunāsim kādas aktualitātes, kaut vai uh, baznīcas aktualitātes, piemēram, ekstrēmais krustaceļš, <laughs> bet varbūt tās ar kādas citas sabiedrībā plašāk apspriestas tēmas un to, kā, kā mums skatīties uz šīm lietām un ko, kā mums reaģēt un ko darīt. Bet pēc tam pulkstens, pulkstens sešos būs svētā mise, kur lūksimies par visiem rādījumu arī klausītājiem, atbalstītājiem, brīvprātīgajiem, uh, komandu un, protams, jo īpaši par ziedotājiem, kas palīdz rādījumu arī Latviju darboties, kas dod iespēju mums darboties un sludināt un būt kopā ar jums un varbūt tās vismaz kādā reizē arī būt kļūt nedaudz laimīgākam. Bet eh, šajā dienā, šajā reizē gan saku eh, uz tikšanos jau nākošajā reizē. Nu, kafijas tas ir iztukšota. Izskanēja raidījums kafijas pauze, kas bija iespējams pateicoties jūsu ziedojumam Rādio Marija Latvija.